Ապագան կերտողները երիտասարդներն են։ Նուշիկ Բարսեղյանի երիտասարդական կենարար հաղորդաշարն է եթերում։ 44 օրյա պատերազմը յուրահատուկ ջրբաժան էր ինչպես արցախցիներիս, այնպես էլ հանրապետությունում գործող, մասնավորապես կրթադաստիարակչական ոլորտի շատ հաստատությունների համար։ Պարտադրված տեղահանության պայմաններում ամեն ինչ պետք էր սկսել նորից, հաղթահարել նոր մարտահրավերներ։ Այդ առումով Հադրութի արվեստի դպրոցի պատմությունը կարելի է բաժանել երկու մասի՝ մինչև 2020 թիվը Հադրութ քաղաքում եւ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Ստեփանակերտ քաղաքում։ Հադրութի արվեստի դպրոցի տնօրեն Տաթևիկ Մկրչյանն այսօրվա հաղորդման ընթացքում պատմելու է դպրոցի աշխատանքի կազմակերպող պարապմունքների մասին, որոնք անց են կացվում Ստեփանակերտի կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցում։ Ուրեմն մեր դպրոցը ստեղծվել է 1970 թվականի, առաջին հրամանը գրվել է 1970 թվականի սեպտեմբերի 1-ին անվանումը եղել է Հադրութի մանկական երաժշտական դպրոց։ Այնտեղ հաճախում էին զուտ երաժշտական ուսում ստանալու նպատակով, այսինքն արվեստ չի եղել։ 2014 թվականին վերանվանվել է, դարձել է Հադրութի արվեստի դպրոց, որբիզի հնարավորություն լինի ավելի ընդլայնվել դպրոցում, որբիզի կարողանանք դասարանները ավելացնել եւ ուսուցում տալ երեխաներին կերպարվեստի, պարարվեստի, թատերարվեստի, դեկորատիվ կիրառական, հագուստ textի մոդելավորում եւ դիզայն եւ այլն բաժինները, որպեսզի կարողանանք բացել այդ նպատակով Հադրութում վերանվանվելուց հետո բացվել է թատերարվեստի, կերպարվեստի եւ պարարվեստի բաժինները, իսկ պատերազմից հետո, երբ որ մենք հետ վերադարձանք Ստեփանակերտ, վերաբացեցինք նաեւ դեկորատիվ կիրառական բաժինը, բացեցինք հագուստի մոդելավորումը եւ դիզայնը։ Պատերազմի ժամանակ, ճիշտ ասած, ես կոնկրետ ես իմ ամուսինս կամավոր մեկնել էր մարտերի, այսպես ասեմ, կռվի ժամանակ այդքան էլ գործով չէի կարողանում մտքերս չէի կարողանում հավաքել, որպիսի դպրոցը այնտեղ ինչ որ գործնեությամբ զբաղվել, համ էլ իմ նպատակս միշտ եղել է որպեսզի ես վերադառնամ Արցախ, ես Երևանում չէի պատկերացնում, որ ինչ որ բան պետք է անենք այնտեղ։ Այդպես էլ արեցինք, հենց որ պատերազմը վերջացավ, ես մեր այն ժամանակվա փոխտնօրենի հետ միասին եկել էինք Տիկին Լուսինե Ղարախանյանի մոտ, ԲԳՄՍ նախարար։ Խորհրդակցվել էինք, ինչ պետք է անենք, որտեղ պետք է վերաբացենք դպրոցը, որտեղ ուզում ենք աշխատել։ Նա ասաց՝ լավ կլինի, որ հետ վերադառնանք։ Մենք էլ էինք այդ նպատակով եկել այստեղ։ Միասին մտածեցինք, հասկացանք, որ պետք է, այո, պետք է Արցախ Արցախում այդ դպրոցը գործի։ Հադրուցը դեռևս օկուպացված է Թշնամու կողմից, բայց Հադրուցին եւ Հադրութի արվեստի դպրոցը կանգուն են։ Շարունակվում է աշխատանքը երեխաների կրթության եւ դաստիարակության, նրանց արվեստին հաղորդակից պահելու ուղղությամբ։ Արցախցուան կոտրում բնավորության շնորհիվ Հադրութի արվեստի դպրոցը վերաբացվել եւ թե ուսուցչական, թե աշակերտական կազմը վերստին միասին են դեպի արվեստ տանող ճանապարհին։ Պատերազմից հետո ոնց որ նշեցի ես ու փոխտնօրենը, որ հետ էինք վերադարձել, առաջին դասը որ անցկացրեցինք, իմ տղասեր, հենց փոխտնօրենի աշակերտներ, դաշնամուրեր, ֆոտոն դրեցինք մեր Facebook-յան էջում ու դա ոնց որ սենց վարակիչ դարձավ եւ մի շաբաթվա ընթացքում Ստեփանագերտում ինչքան հադրուցի կոնկրետ մեր դպրոցում։ Ու մոտավոր կարող եմ ասել մի 10-ից ավել աշակերտներ մի շաբաթում եկան հունվար, փետրվար այս ամիսների մեջներ։ Ուզում էինք փորձեինք տեսնենք ստացվի արդյոք կկան մեր երեխաները թե նախընտրելու են, չգիտեմ, քաղաքի երաշտական դպրոցները կամ արվեստի դպրոցները։ Մի խոսքով, մի շաբաթվա ընթացքում տեսանք, որ մեր հադրութի բանիկներից եկան, հետո հադրութի միջնակարգ դպրոցը, որ նրանք էլ վերաբացվեցին, եկան ասեցին, որ մենք էլ ենք վերաբացվում, այնտեղ էլ երեխաներ հավաքելով մեկս մեկին ոնց որ թիկունք էին կանգնել, իրանց մոտել էին հադրութի բանիկները ու արկում էին, որպեսզի գնան հադրութի միջնակարգ դպրոց։ Մեր ռեժիմներ համապատասխան մեր, քանի որ իրենք կեսօ օրից հետո են աշխատում, դե հիմք ընդունելով որ շենքային պայմանները չկան, շենք չկա, որպեսզի մենք առանձին պարապենք։ Դրա համար մենք առավոտն ենք գալիս աշխատում, իսկ իրենք կեսօրից հետո։ Եվ միասին այսպես մարտ ամսում արդեն 68 աշակերտ հավաքվել։ Բայց ասեմ, դա ոչ հադրուտ քաղաքի մեր հին աշակերտներն էին։ Դա ընդհանուր հադրուտի շրջանի գյուղերից դրախտիկ, տող, չգիտեմ, եւ այլ եւ այլն։ Նույնիսկ Ջաբրայլից, Մեխակավան, Արվեստը միայն զբաղմունք եւ հետաքրքրություն չէ, արվեստը եւ ամբողջական մասնագիտություն եւ աշխատանք է։ Հադրութի արվեստի դպրոցն իր աշակերտներին հնարավորություն է տալիս նաեւ կողմնորոշվել հետագա մասնագիտության ընտրության հարցում։ Արցախցին արվեստասեր եւ արվեստագործ է։ Դպրոցում կան ուսումնական պլան, որի հիման վրա էլ ընդունում ենք աշակերտները, հայտարարում ենք, որ ուսումնական տարին պետք է սկսվի, ձեր դիմումների համապատասխան ենք ընդունում աշակերտներին։ Կան մայրիկներ, որ 2 տարեկան երեխայի ձերը բռնած գալիս են, ասում են՝ «Գիտես չում, պաշտետանիմ խոխան 4 պատենտակ են նստեսա»։ Մի խոսքով գալիս են, խնդրում են, բայց բացատրում ես, որ սա դպրոց է, սա պետք է երեխան արվեստի պատմություն անցնի։ Այստե խմբակներ չեն, որբիզի մենք ուղակի զբաղեցնենք տեսնենք իրան գնան էլի, սա դպրոց է։ Բացատրելուց հետո հասկանում են ու գնում են իրենց ավելի մեծ բալիկներին են բերում։ Սկզբից մտածում էին, թե ինչ որ sense կենտրոնա զբաղեցնելու։ Ամենափոքր տարիքը 6 տարեկանն են, 6 տարեկան երեխաներն են, որ պետք է ըստ ուսումնական պլանի մենք ընդունենք։ Բայց Պարարվեստի դասարանում ներքին կարգով թույլատրություն եմ տվել, որպեսզի ընդունենք 4-5 տարեկան երեխաներին, որովհետև երբ որ 6 տարեկան երեխա են բերում, արդեն ինքը ոսկորները ավելի պինդ է լինում դեպքում դժվար է լինում երեխային այդ շպագատները, մոստիկները սովորեցնելը, այսինքն դպրոց ընդունում ենք 5-ից ու 4.5 տարեկանից պարարվեստի համար եմ ասում։ Միջև 14 տարեկան երեխաներ։ Իսկ ամենամեծ տարիքը հագուստի մոդելավորում եւ դիզայն խումբն է կամ կերպարվեստի խումբը, որովհետեւ այնտեղ ունենք 14 տարեկանից մենք ընդունում ենք 5-ամյա կերպարվեստը 4-ամյա կրթություն են ստանում եւ իրենց վկայականները վերցնելով կարող են շարունակել Գյուրջյանի արվեստի դպրոցում եւ այլ եւ այլ։ 14 տարեկանում ինքը ավելի իմանալով է գալիս, նա հասկանում է, որ ինքը ուղակի նկարչություն գիտություն չի սովորում, որբիզ ինչ որ աստղիկ նկարի, արև նկարի, նա գալիս է հասկանում է արդեն գերպարվեստ, գերպարվեստի ասենք մանրանկարչությունը, գեղանկարչությունն է Դպրոցը կոչվում է Հադրութի արվեստի դպրոց, բայց հաճախել եւ աշխատել այնտեղ կարող են ոչ միայն հադրութցիները։ Ստեփանակերտի պատանիներն ու երիտասարդները առանց որևէ սահմանափակման եւս հաճախում են արվեստի դպրոց դպրոցում այսօր սովորում են կոնկրետ Ստեփանակերտում մեր դպրոց հաճախում են 127 երեխա, բայց այդ 127 երեխայից կան երեխաներ, որոնք որ հաճախում են երկու բաժին։ Այսինքն, եթե ռեժիմը համապատասխանում է, օրինակ աշակերտ ունենք, օրինակ իմ աղջիկս եւ երկեցողություն է հաճախում եւ պարարվեստ։ Եթե մենք այնպես ենք անում, որ պարարվեստը շաբաթական երկու անգամ ինքը ժամը 9-ից մինչև ժամը 2-ը այստեղ է լինում, մեկը երկուսը նայած իր ռեժիմին, մյուս շաբաթվա մյուս 4 օրը ինքը ազատ է եւ կարողանում ենք այնպես անել, որպեսզի կարողանա եկեցողությաներ հաճախի։ Սկզբից որ վերաբացել էինք, որ օրինակ պարարվեստի դասարանա հադրութի բալիկները եկել էին եւ խումբը արդեն ձևավորված է, ասենք 4-5 աշակերտ կա։ Մի խմբի մեջ մենք մինիմում 6 երեխա պետք է լինի, 4-5 աշակերտ կա, արդեն որ կողքից Ստեփանակերտից երեխա էր ուզում, նաև վերցնում ենք, որպեսզի ավելի մեծ լինի։ Մեր համար տարբերություն չկա, միևնույնն է, եթե 3 աշակերտ է լինի, կարողանում ենք խումբը պահել, բայց ինչու՞ չէ, եթե կարելի է մի երկու երեխա էլ ավել թողաճախեն, մանավանդ եթե քո դասատուն իմ, այսինքն աշխատողս լավ մասնագետ է, որ իրեն կարողանում են ոչ մի բանով չեն զիջում քաղաքի դասատուներին, կարողանում են լավ ուսում տալ երեխային Արվեստասեր երեխաները նաև մասնակցում ու հաջողության են հասնում Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս կազմակերպվող մրցույթներում։ Երկ ու երաժշտության այլ բաժիններում ընդգրկվածները կազմակերպող միջոցառումներից վերադառնում են առնվազն պատվոգրերով եւ խրախուսանքներով։ Ձգտում են բարձր պահել Արցախի անունն ու պատիվը։ Մեր վերջի օրինակներից կարող եմ ասել մեր աշակերտներից, որոնք որ շարունակել են ու Արտուր Խաչենցի երևի կիմանաք, մեր դպրոցն է ավարտել, Ռուզանա Բադասարյանի մոտ էր սովորում վոկալ, այնուհետև նա գնաց կոնսերվատորիա ընդունվեց եւ գիտենք հիմա շատ ճանաչված երգիչ է, բոլորը սիրում են նրա կատարումները։ Հովիկը Սարդարյան մեր դպրոցն է էլի ավարտել, հետո ուսումը շարունակել, հիմա Գերմանիայի կոմպոզիտոր է դարել եւ այլ եւ այլ ցուցակը շատ մեծ է։ Ես ընդամենը երկու օրինակ ասացի, Իսկ հիմա օրինակ աշակերտ ունենք Գոռ Աբ รา համյան, վերաբացվելուց հետո երկեցողություն է հաճախում, վերաբացվելուց հետո Վաղաշապատում կայացած փոքրիկ հայր երաժիշտ կատարողների հանրապետական 3-րդ մրցույթ փառատոնում մասնակցել է ակադեմիական վոկալով նա գրանպրի է հաղթել գլխավոր ժյուրին նախագահողը Հասմիկ Պապյանն է դա կոնկրետ իմ համար մեծ պատիվ է որ Հասմիկ Պապյանի գլխավորությամբ մեր աշակերտը գրանպրի է հաղթել բերել իրոք դա մեծ պատիվ է շնորհակալ ցուցակալագրեր ունենք, աշակերտ ունենք, որ պատերազմից հետո դհոլի աշակերտ ունենք, ելի շատ շնորհալի տղա է, նա հադրութում էր հաճախում էր դպրոցը, այս տարի Լիբանան է գնացել։ Ղողանջ վերապրումի Արցախի շնորհալի երեխաներին ամեն մի դպրոցից մի լավ աշակերտ մենք Տիգրանին ուղարկեցինք Լիբանան, նա այնտեղ օրը 2-3 համերգի էր մասնակցում, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարն էր։ Այսօրվա մեր հյուրը Հադրութի արվեստի դպրոցի տնօրեն Տաթևիկ Մկրտչյանն էր։ Տաղավարում աշխատում էր հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Նուշիկ Բարսեղյանը։ Ռեժիսորական վահանակի մոտ Մարի Խալաշյանն էր։ Մինչ նոր հանդիպում։